Lho sapa kowe lek kowe? Kowe Bapak ora. Eh sejokno aku ora dinyamlek. Eh, sejokno aku ora dipangan, Tru. Mulane ku tak guga mergane ana kedadian kok ngono. Eh nek sida dipangan tak diloko aku. Ha iya. dipangan ora dibayar kaya pacitan gong bagong wah jan lambemu nek do tak suwek cilaka lho kowe wong penging bengak-bengok kok dadi malah padha ganggong ganggong berganggu wong alamun suti nusul lho aja ngawur kowe ora aku kuwi mburimu wah jan kowe kok nusul nang apa suk Erek kami totolan kae, Tru. Alah, alah. Tekle ngapusi ana suti kok jakete loreng-loreng. Pak, Bapak, eh anak-anakane pandan. Do sembrono nek ana wong tua turu. senengane tok ngregon-ngregoni eh nek wong tuwa Turki tiraboro do semingkir apa kepiye ben waras urip seger kwarasan wong tuwa kok do diunggreh-unggreh dadi wong tuwa ki nek iso ki diem-yem eh aku iso mari ki wis tiraboro syukur bejo sewu kok mah padha wong ngantuk padha dirurui iso pulih ki ora dadi apa ya mung titik ngono kula putumu nusul eh iya iya iya iya iya mah koin cok mah kabeh para kanca kancane padha semingkir satrio kang nuju kepenak nggonmu sare aja takon dosa tak kacah terus gawa macanan Pak moyo ora ngerti kok Pak Petro ora gelem mungun Ndara Janaka sing diguka masing wong kok gombal-gombal Serku ki urut ngono aku nggugah kowe kowe nggugah Bagong Bagong nggugah Bapak Bapak mungun Ndara gek cak mlayu Pak kiyaine mlayu ijen sehake-hake kemau si sing karepati tak kon mangan kikiyi ngono sing rada lemu tututono aku ora wani aku petro bendaramu tututono aku ya ora wani aku bagong bendaramu tututono aku ya ora wani semar bendara tututono mati-mati wis tuwa mengkono semar <laughs> karo bapaknya suwiyawiyah semar semer semar semer wis pokoknya petruk sing tan kenora kudu gelem nututi bendaramu pupakat tak petruk wis bener petruk eh kan petruk mangkat tokono petruk bendaramu tututono tono opo e eh ojo semelang tapi butuh opah arep kok anger bendaramu kerebut iki dhuwit sak ananane pek kabeh. Wis aja semang ki lho, truk dhuwit pek kabeh ki lho. Ki lho, pek kabeh. Sak ananane ki lho, pek kabeh. Nek ana upae tak tandane nyuwun pamit aku tak mangkat. Yo, sing ati-ati kok. Mangkat kok ana tak. aku temandang ya kae wong lah macane semono gedene tak cekel nggon buntut lunyu tak sikep nggon weteng mesti sing sikile sing mburi kae nyeker wetengku kawan aku tututono torno pono kawan oh aku nak dulu ke Indoro Janoko masa ate wis becek buntute kan tak cekele gandeng dawa tak uwel-uwele wangger matane nglombo tak pancat sikile mah pedhot buntute ngapunten delik ndelik ana dioyak matan kok menek kenapa pancen wis cepak cepakke nyawamu mongso kelakono kowe gelem menek dianggep aku ra iso nututi kowe dhuwur loh lemu menek legane ngadepku tak tunggu kadikene tak pandeng sesuwe gogrok tak tadah to mongso kowe gentine kancamu Yela eh, ditunggu ngisor aku. Ron. Aku sayang dateng, Ron. tro gotro. Melayu watro. Anjlo siramu ngisor, tro Penrenong gon watu men gak mati. Panjang nelek pendungane bagong ae. Oh. Eh lah. Matane kok ya ngenteni nang kono Macan kok gemati temen. Gelem nunggu aku. Oh. Ayo, ora medun tak tututi munggah. Kowe medun ya tak pangan. Oh. ora urus ora udan kok trocok Sido mlayu wong kemau sapa jenengmu satrio aku janaka kowe ngaku sapa takon karo aku aku seta pranjana manut tak tadatara mangsa yen pancen adu arep ning arek ngendi sing bejo mbok kowe mbok aku sing tumeka ing pati ah tumpruk lakon doa-doa nulungi aku. Ih, pengestenipun ndoro. Aku duit-duit sewu tanpa nono nggunen seneng-seneng. Nggih. Ampun kula tulungi panjenengan niku durung karuang. Nek iso wal saking tutuk matan niki wau. Iya. Kok sarungmu teles. Kecemplung kalen ngriku niku. apa mlayu nggih njur ambyur kecipratan mula ming setitik sing teles lah anak puput cabaku bukaku sanuto weh kowe iso nututi bendaramu le nggih pak eh senajan aku ngeplaki iku ora ngeplak sengit ngeplak seneng mergo kowe njaluk duit ku lho nggih nyoh tampan ana aku didit 200 ning tak longi 50 tak nggo tuku mbahku Ora janjine kabeh mm ning sing 50 tak silih ngono. Nggih pun matur nuwun. rolas satu seket rak mboten wonten ing tatu to ndoro ora semar eh syukur pun monggo dipikir arep mateni macan iki dadi panggodane ndoro iya lah diku tak tak iki ngopo ya iki? Saking seneng-senengku kowe iso ngrebut ndara mulo tak buruk bruke tak tempiling. Iki mergo jenenge greget-greget suruh. Senajan kok aku ngantem iki antem katresnan. Arak mati nyadong Arak janjine mah kon ngepek kabeh duwite ya nyah nyah Piro 10. Ajare kabeh, ambok gledhek kono ning kuwi dite. Kabeh iki iso panane taneke kok dadak rewel. Anake nek sapa aku muni peng kabeh kabeh dipek ngono kok. Ora mboten apa-apa to, Jare? Ora, syukur. Apa kang bocah bagus bocah Wedus elek. Iki mesti luweh akeh iki ngene dhuwit. Kowe iso ngrebut ndara trew. Iso wah jan ah, kakangku temenanan kowe. Wis idone dhuwit bapak. Nah, piro? 250. Kene Oh, wong regane matan kok ming 250 nek pancen wong gebangeteng. Agaren 10 ha iki. 10 kilo. Heeh, gombal. Jan gebangeteng temen yo tegelang nek ngono kuwi jenenge truk. De 10 kok dinehake iki ya jan kere temen kuli kere tuntang kuwi. Kaya ditampani ngono ming 10. Ayo eh, sak anane karang wah mesakake karang Ha wong tenaga kok ngono musuh Ramadan kaya ming 10 lho. Dhuwit 10 ki nggo opone tapekene. Aku kok njur kari dhewe ne tapak li waku waku wak mengok kan ah, gegateleng. Oh, si ora ngenehi lunga. Ambok dimodar aku nek duit, aku mau saka prambanan ngepit e. Hati-hati nggih, Den. Aja semelang mundur tak patenane matan nggih. wong-wong mau. Wong elek-elek do ngrusuhi wambune letenge ora jamak. Sambat toh, dowak-dowak wetengmu. Iyo. Alah. Iki lelakon apa? Weteng kok diuwek-uwek. ayo mlayu wae ayo ah. waduh wetengmu ku mau kena ngopo gong dikukur macan nek matan ki ra ngukur ku jenenge ngruwek kuwi iya les-lesang rek ayo ah, tatune kaya ngono tatu jero mm Mlayu gong ku ndak dipangan gong. Aku wis ora iso mlayu iki. Dipangan ya seben wis pasrah ngalah. Witena wis watu gejepit ndok. Wale. Ndok kejepit watu kok watu kejepit ndok aneh. Ndok do pecah rasih do jepit. iya ngawak les-lesang kaya ngene sirah pet-petang mripat mbeyuyut mripate yang iki ngapa ora weruh weruh wong siji tadi lima weruh iki duji pira gong selawe Aki lima, eh? lima peng lima. Oh iya. iki nek ngatung siji ngene iki kuwi 5 oh iya aku ya wujude 5 5 ting kliwet kae nang iki dipira iki 100 tapak ini wah <laughs> nek ndelokke dhuwit cetha ya kuwi sejenge mata dhuwit cek ngetke wong siji dadi 5 kok ngetke dhuwit 100 permono iya nang nyawa nyawa metu nang eh. aja entuk metu gong iki ya wis mlebu wis bali wis ya syukur wis gelem bali kok isang wis ayem oh ya syukur wis bali wis wis nggawa tas nyawa kok nggawa tas barang iya lara kang ayo ah, lara kang wetenge kok ngono kok metu kene nyawa metu kene wet wet wet wet wet wet wet Wis bali urung? Wis. Hah? Wis. Oh ya syukur aja entuk metu. Kok nek metu engko nek kowe mati aku kelangan. Ah, ayo. Dan metu kene dah. Metu kene dah. Wah, wah, wah. Wah, serah. Ora urus ta. Oh, udu, udu. Kayak tak kok ya serendil-serendil. nyawa bulane dudu wong nyawa metu kok guyu-guyu iya ngloro ayo lara golekno nyep-nyep ya tak teploke lendut iki wis wis eh, e mari to gong wo mah mati truk eh tagong mati ya po iya la kuwi Duh, adine mati, Truk. Wis rasah tangisi, Ben. Muga-muga paringi dalan padang. Atiku kang nek kewuran bapak yo piye? Kewuran bapak yo ora apa-apa to mati nglabuhi ndoro. Mati labu negara kuwi ninggal gondo sing arum dadi tepo tuladane para muda, rasah tangisi. Lek anggo bali mayit repot, serasa go mule lah mayit kok dotong-otong pendem kene wing ngopo? Asih nggo buntel plastik. Oh, yo gawe jugangan yo. Yo. Pak kandhani reng, kuwi wis gawe jugangan rampung, engko bojone dikabari nek pagong mati neng kene. Oh ya hmm. Monggo bojone pagong ki loro. Yati Rosuti. Ayo engko dipek wong loro. Kae bejane awake dhewe kudu ngragati adine. Iya. Wis. Wis ora usah deru-deru ya sak ananane wis. Kayak iki disingkir-singkirke wis. Pendem kene, kowe engko mulya nang lor omong karo sing lor nek Bagong mati engko sing lor pek. Mm. Oh ya Ku sing kidul sing enom Pak Pek. Eh, kowe suti aku yati. Oh iya. <laughs> Takon pendem kene, pendem kene ya. Nek ngono ayo sakit pendem wong lho. Buntel plastik. Oh. Begogok e wonge. Kuwi mati apa urip, Tru? Anak ketoke melek iki. Wis rampung apa? Lek gejogangan. Uwis, wis kono nggo ngringkel wong loro. Tekone elek-elek sedulurku. Sedulur mati ki tangisi apa kepiye yo dilus-lus. Dikauli sesuk nek waras satu kok ke klambi apa sarung apa kathok dawa kok malah kok ngono kelakuanmu. Eh. Pendem kene we, buntel plastik. Ojone dom wong loro. suti kowe yati aku mayar temen le golek angel-angel le yo adiparuh Bia wong loro nyideding kok nyamplak ya kene gurih temen bojo loro tak emane maneh iso tak golek ke imbuh menungsa kok nek iso golek ke imbuh oh mulat marang sangar jines munyo kamanungsan liring eko dikamantian lono kong asing mawas leng leng brontong ing oh. Narito kota Poradena Arjuna Reso sambati ropora dipono kawan prasasat pating gelembur pating mungas duing nolo doyo bisa anyir nakno marang si pating geboyo nyandak pusoko kanjeng kiai pasok pati si gerol ini pasakan patitis panel pasing jemparing tumanduk siraing matenguk sirno margolayu hilang sandangan macan badar sangyang yang Wijaya padha besuki nggih. Iki pangestunipun Rama kados mboten kirang tunggal menapa sembah pangabekti kula kunjuk ngandhap padha. Yo tak trimo. Kula ngaturaken pangabekti kula ya Arjuna ulun tampa. Tuh eh Sang Hyang Kumaja nek karo Kyai Semar kok basa tur gelem lingguh. Aku ora ngerti aku. kok durung ngerti ya, eh? kae anakku. Oh. sing anakku asli kae tak kandhani Kumajaya kuwi anakku asli Yama Dipati kae ya anakku ngono dadi nek kowe Petro Agung kuwi ming anak pupon oh. anak pupon kuwi biyen le mupung pokoke cah telu ki pupu telu eh kudu mangan iwak pitik kaya <laughs> cah telu pupu telu Ayo ora ana pupu pitik kok dadekke menungsa kuwi. Kula ngaturaken pabekti kulun Kumajaya, iya garing tak trima. Kula ngaturaken pabekti kulun, iya petruk tak trima. Kula ngaturaken pabekti ya pikulan. Bagong, Bagong, apa karo kuwi kowe aja sembrono. senajan to kuwi anakku nanging dheweke iki dewa nek muni pikulun pikulun ora pikulan ngono pikulun kula ngaturaken pabekti pikulun iya bagong tak trimo panges tuku tampanana kula suwun dadosna jejimat pikulun betara krama dongso pikulun kula ngaturaken pabekti pikulun iya bagong tak trimo panes tuku tanpa nono kula suwun dadosna jejimat tuku lun betara krama dongso amune kumajaya krama dongso kumajaya kula rama apa sababe kowe ngiri godha karo mong-mong aku Arjuna ngger iya istanipun ngaturaken kedrawasan kayangan suralaya wonten bebaya ingkang kumawantun damel risak ing kayangan saenggo para jawata sami kacipuan mundur gelanggang colong playu miturut saking dawipun Rama padha pukulun Bathara Guru ing kedah dipun pintos raya ingkang wayah mung-mungan paduka yih wayah ulun pun Arjuna lah mungguh kramane ku mau mangsute Rama kedrawasan badhe nyuwun widodari ingeng mangka ingeng kapilih ingkang putra diajeng ratih mantuku ratih dijaluk ku wong inggih Tio tripa wono, tripa wono padha karo kuwi nyepelekke karo Semar kuwi. Matuku ratih adi jaluk nguwong. Eh wis jeleng uripe nomor to padha. Gong, eh ratih ki. Ratih kuwi cabange Rahayu. Kuwi gedung bioskop. Ratih yo garwane Kumajaya kae Dewi Ratih. Oh. Ndoro Ardina apa Kakang Semar niku senajan tata lair kengeyang ning batin kang raka panjenengan panjalmanipun Suwarna. Iya. Dibelani. Kula sagas badhe nanggulangi bebaya yen panten saguh kulup Arjuna aja nganti wedi kangelan. Mangkato dina ki mangsa bodho bebayane para Jawata tak pasrahke marang Arjuna. nyiwun pangestu kula ibadi tumandang peperangan sing praitno ngati-ati njaluk pangestu muka Kang Semar nggih pun kula dereke eh, Gareng Petruk Bagong bendaramu diderekake manjing peperangan ben nyingkirake eh reretuning kayangan Surawa iya Pak iya Pak iya Mar kati ping samirana amri kungas kandaning sekar gadung mangambar oh oh wis lestantun lumiyatur sang danang jaya kadiraken sedaya para dipana kawan alsa magut ing runanggono ngajengaken bebaya sangka ing tanah sabrang wukin toko negara ini. Sini kekang nuju wonten madyani wono kocapo ingin samyo totok gelar pabarisan. Wadiyo bolo ing kraton wukin toko kawis totok gelar woning pakuon kuono waru. Kamuntinon sangka mandur woku melaping tejo meh sundul ngakoso. dadi percalaning Purwadya Raden Kin Papa Murti denadep ingkang raka. Patih Wisamurka. Sumrambahing Purwadya Bala katon gelar papan wis calon pamboyo pinanganten. Sidem tan wonten Kang Samya Sabawa. sirping pasiban keparang kawijil pangan diganuro Raden Kintoko Murti. Kraton Mambang Hiwangaruno Katinikraning Aku rapuh sabdaning aku Kilo Perinkani goro saketor ayam warna katondo wis gagat bangun rai oh. Kakang Patih wisa murka. Oh Wonten paring pangandika Dewati. saya suwe kaya ngenteni kambange watu item pi silming palwo gabus pangandikaning jawa totat kala pinanggi, marang kakang patih bakal maringake dewi ratih apa kira-kira wis nyaketi tekan titi mangsane calon boyong pinanganten kakang patih menawi enget kula kados sampun ragisa utawi dangu namung kula nenggo titi wancinipun wulan Jumadilawas sang tanggal 19 Jawa dinten Selasa kliwat Lha opo kira-kira ana tanggal sasi dina kang wis kasebut ing ngarep menawi cara kayangan mekaten yen cara mertapada mbok menawi tanggal 19 dinten Selasa kliwon wulanipun Jumadilawal boten ketan kados ngentosi lining jolontoro mapan menika dawing jawoto saking panginten kula boten badhe kelampah ing atasipun jawoto badhe cidra pangandikanipun yen panten perlu apa ya kakang patih apa ya utusan supaya pinanggi salah sawijining dewa nerang kang dadi ngendikane pukulan betara rada kang dawaki marang kakang patih dino tanggalan sasi kang wis kasebut ing ngarep mapan ora padha karo merta padha mbok iya nyuwun keterangan kang luwih cetha amrih bisa mantep pamikirku lan bisa ditunggu sak tekane dawuh ingkang wis tinampa dri malah yen perlu kula piyambak kemawon mbok menawi wonten wedal ing prayogi kula sowan wengersanipun pukulun Bathara Guru mulih saged nampi pengendikanipun ing langkung prayogi mengkono oh. Yaksa Kendra Kartikang mangana anung oh. kato kaplawiraning mungsa kati pangamu ing sima miti saking kerangking mandi pusakaniro oh kan oh. oh. teko mang kita imbal wecono katarito yang kepelajar ngadep wong ngabian di dalam tumenggung mangertos kalamuntono tejo kang merpeki pakuan buk bilih puniko jawoto bakal paring ganjaran ngunjuk aturun kerso padiko raden onopo bocah tumenggu ngaturakin kauningan kulo sarincang sami uningo bilih wonten tejo ingang berpeki pakuon ing kuondo saking panduki kulo tuin pemanggi pun rencang rincang kulo meniko jawoto badi paring widodari dari ora bakal sisip walasamu kula kinten sami kemawon kula tin para rintang-rintang kula sami macak pat wonten ing pabarisan Kakang Patih kula nuwun wonten paring dawuh aturi bapa tumenggu ngono tejo kang merpeki pakon mbok menawa iki dewa bakal paring widodari aja nganti kelayatan murka gagi perpekono Suwunan ganjaran yang jauh tuh, nyuwun pangestu kula ibadi manggi dewa ibadi paring ganjaran hati-hati. sang kembang sing mawur gandani rosi liring sami rono ngetahkan satrio menopo penjeringan serayani pun jawoto yang badi paring kanugrahan dateng kulo kowe durung tau Mangerti karo aku di sawak meniko pepanggian kan penjeringan aku satrio madukoro arjuno yojanoko kowe ngaku patih wiso murko sing cendek wiso poe Gareng. Gareng wong. Lah iya apa ya gareng wong-wongan. Lah sing dhuwur petruk kantong bolong. Sing cendhek. Rasa omong, ngomong, agak judek aku. Rasa omong-omongan lu aku aku agak truwu temenan. Itu ya apa ta, Truk? Mbah. tak muleh iya iya mangerti pate wisa murka teka kono ngarepanamu aku dipintra sraya kelawan jawata supaya aku nyingkirke kowe sak kancamu aja dibajutake nggonmu bakal ngrusak bebrayane kukulun kumodaya pulawan batari kumorati woi lah tak dasani bakul kowe serayane dewa iya dasar nyoto ora manut mitut karo aku bisa kelakon ana buta tak tugel guru klemar-klemar midak kapura pending nantang perkara kelat kleduk kleduk kamu dewa kabeh dotok sepeleke dotok embe ini nek doro janoko tok sepeleke nyemelangi nak omongi kempiling ping pinduwe cepling nyawam tangi ayo ayo tangi tangi temenan itu ya aja nyerak-nyerak satrio cilik tangane iki kegilani antep ayo maju mrene wah aja takon dusur rimah-rimah Sastra katon lermak gruyang gruyang Mangeses pindol aku ning angin ketruk ketruk Koyom bengkano bumi Om Om Kacari toko capora denar dulu wis ngampil pusaka pulang geni katamakan prandini pingget kewolo mbuyar awit songko sektining sinopati iya nyandak pusaka pasopati linepasakan saknyatani pasopati tantu momo songko gedruging yekso kang gedini sak gunung anaan koi sombengkah no gunung kaya bisa ngamblek ngamblek no bumi Kramna kaprait nang Raden Arjuna katandak den gigit sangko tukel to janggane bisa putus gembung swara-swara metu tujuh kados pundi Rama Semar Arjuna Sirna Margolayu Rama Dewa-dewa nganti padha pating jerit Werundara Janaka tugel gulune eh, eh. Piye Pak Piye Pak Ndara Janaka seda Wes genten kowe maju kono sing lemu ayo nono ping padha dene lemune padha dene kuwate pamungsuake karo kae buta sing Neng pojok kae sing gundul kowe piye sing ora-ora Apa nganane buta ki ya patih mongko dimungsuke buta gundul ki nek ora. Padha dene kuwate. Nek kamora buta gedhe dhuwur rambuté gremyak-gremyak mripate berkadak ombo. Nek buta sing kae rak ciut mripate. Kados pundi Rama? Wis aja semelang kumajaya mengko tak pikirke. Ke. wis rasah sambat-sambat karo dewa wis cukup aku dhewe mengkene panten pangreko dayaku ki wis ang aku tak wawancara karo bapakmu Bathara Guru eh Petruk apa Pak kowe baliyo medhu nang Amarta matura karo sinuwun Prabu Punta Dewa Sinun Borowati kabeh para senopati perusul nang kayangan mateni bebaya ki aku rusak padhe wah silakan arep mlaku yahene ijin. Es, ayo mangkat. Ora mangkat dilegi watu kowe. Kok koyo gong wegah, wegah. Memeng. Kowe ra mang aku ra lunga-lunga. Mbok pateni tok cencang karo kirek edan aku ra lunga-lunga. Yo gong yo kanca gendhe. Ora wis aku nak memeng nak musuh karo kowe omong-omongan nang dalan cocok ora jauh-jauh. Ya wis. Nak mulih dhewean. TKT mlaku ijene mampir-mampir. Dan, hmm? tunggu di Petruk kan. Metu perapatan ngalor terus perapatan gede ngulon. Weh, lah mampir nggon iku kae. Ora tak tututi nyemelangi kan. Ngerti nak aku isih nang kene apa ora? Semoga ya kula wis saiki dilremke kuandane adimu Janaka monggo. mlayu ora cepet tekan Ngamarta ora gek matur karo Gustiku gegrawasan mesake Ndara Janaka kentang-kentang wangger nganti menyak latar nggonku blegi watu tenan Sedulur-sedulur berkewo berkewo ora Wah beneran temen iki Mas Tinggil binatur kena aging anake pasih banagung becik aku tak suwan ora ninggal kasusilan rada tak gedhe-dherne bebetku kasih nuwun ampun ngantos kaget penggalih paduka kula sawan ngabiyantara mugi pinaring ana kuwi samudra pasang